Ya se entero que andaba odiando a su nombre, diciendo que no es el de un solo hombre, que la vio en la pela, rula y bien ondel, pero fue después de ti de que vos Se merece desacatarse un ratito, no fumaba y mírale los ojitos. Deja de dañarle nombre por ahí, diciendo que está loca. Porque loco eres tú, loco estás tú. Ahora ya está en peteo, te guardo una luz. Jodido estás tú, roto estás tú. Con ella vives en el de ella. Loco estás tú, loco eres tú. Ahora mismo está perreando, te guardo una luz. Jodido estás tú. Con ella deseando tener de vu. A la cabroncita se ve que le va el cabrón. Ah, desde que te dio banda y salió de la relación. Ahora anda suelta en la red y tú no aguantas la presión. Ah, ella está en la de y se puso para el problemón. Yeah. Anda activa rompiendo la calle. No buscando por ahí quien la guaye problema no te voy a dar detalle. Ahora tú eres el tóxico, dime al Galle. Y ahora te activa rompiendo la calle. Cazando por y buscando a quien la guaye. No es mi problema, no voy a entrarle en detalle. Quédate como el tóxico, dime al Galle. Porque loco eres tú, loco estás tú. Ahora ya te empeteo, te voy a dar una luz tú, Con ella vives deseando tener de ella. Mm. Loco estás tú, loco eres tú. Ahora mismo estás perreando, te voy a dar una luz. Jodido estás tú y Con ella vives deseando el de ella. Uh, ya se enteró que anda odiando su nombre. Diciendo que no es mujer de un solo hombre. Que la vio en la perla, rula y bien onda. Pero fue después de ti, idea que vos. Se merece desacatarse un ratito. No fumaba y mírale los ojitos. Deja de dañarle el nombre por ahí, diciendo que está loca. Porque loco eres tú loco estás tú. Ahora ya te este empeteo, te voy una luz. Jodido estás tú, roto estás tú. Con ella vives deseándote en el de vu. Loco estás tú, loco eres tú. Ahora mismo estás perreando thank you